klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. <laughs> Ir otrdiena, pulkstens eh, drusku pāri astoņiem vakarā, un kā ierasts šajā laikā, kustība pro sanktitāti un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signa un Zane. Un eh, kopīgi mēs ehm, pārdomāsim eh, Dievu vārdu, padiskutēsim par Dievu vārdu, ehm, pārdomāsim, kā, viņš, ehm, kā tas katru no mums uzrunā personīgi, un darīsim to ar eh, mūsu kustības dibinātāju Guljermo Čakvintas metodi eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļausim evaņģēlijam eksplodēt mūsos, eh, aizdegt mūsu sirdis un, eh, un tiešām uzrunāt, kas ir tas, ko viņš katrai no mums un arī tev, dārgais klausītāji, grib šodien pateikt. Metodē ir trīs soļi, kurus redzījuma laikā arī izdzīvosim un pārdomāsim, bet sāksim ar lūkšanu. Patiesības gars nāc mūsos, veido mūsos Kristus seju, miera gars, dari mūs par miera nesējiem, svētības gars, dari mūs uzticīgus skunga baušļiem, mīlestības gars, pārveido mūsu dzīvi par mīlestību. Amen. Un, um, jā, tad um, sāksim ar to, kad mēs um, lasīsim evaņģēlī fragmentu, Mēs eh, savā raidījumā pārdomājam jau svētdienas evaņģēlīja fragmentu ehm, no svētās mises eh, no vienas puses, lai sagatavotos labāk eh, svētdienai, bet no otras arī, kā mēs zinām, tad Dieva vārds katru dienu mūs ir uzrunāt savādāk. Tad mēs lasīsim svētā Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas 11. līdz 19. pāntu, Un, dārgais klausītāji, mēs aicinam arī tevi būt kopā ar mums, paņemt eh, bībeli vai mieram tuvu grāmatiņu, atvērt Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļu, 11. līdz 19. pāntu, un eh, pārdomāt, kas ir tas vārds, kas tevi uzrunā, un, eh, ja ir vēlēšanās, tad droši var arī padalīties, telefons īziņām 266 77 272, mēs ehm, jā, būsim ļoti priecīgi, ja jūs padalīsieties ar to vārdu, kas jūs uzrunā. Vēlreiz atkārtošu telefons īziņām 266 77 272 un ehm, ļausim evaņģēlijiem mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlas acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem, sacīdams – Svētais Tēvs, pasargā viņus savā vārdā, kuru tu man devi, lai viņi ir viens tāpat kā mēs. Kamēr es biju ar viņiem, es viņus sargāju tavā vārdā, kuru tu man devi un nosargāju, un neviens no viņiem nepazuda kā tikai pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Bet tagad es eju pie tevis un to runāju – vēl būdams pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Es viņiem devu tavu vā, tavus vārdus, bet pasaule viņus ienīda, tādēļ, ka viņi nav no pasaules. Tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet gan lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī viņus patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani sūtīji pasaulē, tāpat arī es viņus sūtīju pasaulē, un par viņiem es veltīju upurī pats sevi, lai arī viņi būtu svētīti patiesībā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Um, tad pirmais solis eksplozīvajā evaņģēlijā ir uzlūkot lasīto fragmentu ar mīlestības skatienu. Mēs atveram sirdi – un cenšamies sadzirdēt, kas ir tas vārds, ko, kas ir tieši man personīgi šodien domāts, un tas var būt vārds vai teikums, bet kas tāds, kas no lasītā evaņģēlī fragmenta ir palicis atmiņā. Zāni, kādi šodien vārdi uzrunāja tevi? Mani uzrunāja vārdi Jēzus lūdzās par saviem mācekļiem, un uh, es viņus sargāju un nosargāju. Um, forši. Uh, mani uzrunāja vārdi. Uh, Jēzus pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem. Un uh, vēl mani uzrunāja vārdi. Lai arī viņi būtu svēti patiesībā. Uh, Eh, dārgais klausītāji, atgādini, kad mēs eh, droši gribētu zināt arī kāds vārds uzrunā tevi. Telefons izņem 266772. Eh, lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. uz tevis paļauties. Mīļais tēvs, mēs tevi lūdzām, mācī mums vienmēr ticēt tev un nebīties, jo tu esi mūsu stiprāklīgs, jo tu esi mūsu tās debesīs. Svētīts, lai to aptavs vārds, lai nav top tavs vārds, lai nāk tā. atpakaļ un uh, turpinām ar eksplozīvā evaņģēlija otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds man šodien ir uzrunājis un kas ir tas, ko, ko es personīgi varu paņemt no tā, ko, ko, ko Dievs grib man pateikt un, un kas ir tā doma, ko viņš man saka. Un mums ir arī klausītāji rīt atsūtījis pārdomas, kad um, viņu no, svētā, no evaņģēlī fragmentu uzraksti, uzrunāja vārdi – Svētais Tēvs, pasargi savā vārdā viņus, kurus tu man devi, lai viņi būtu vienoti kā mēs. Un vārdi, kad es biju ar viņiem, es tos sargāju tavā vārdā. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu tos pasargātu no ļauna. Kā tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņus sūtīju pasaulē. Viņu dēļ es uzp, upurēju sevi, lai arī viņi patiesībā būtu svēti. Un, eh, un pārdomas, ko Rīta raksta par šiem vārdiem, ir, eh, tās ir Jēzus pēdējās vakariņas kopā ar apustuļiem, un viņš lūdzās, lūdzās par apustuļiem, bet arī par katru no mums, jo mēs esam šodienas apustuļi, jo Dievs mūs ir sūtījis. Viņš mūs mīl, viņš lūdzās, lai mēs nekrītam kārdinājumā, viņš sūta mūs šodien, lai mēs kļūtu par Dieva mīlestības lieciniekiem. Uh, tādas ir rītas pārdomas, un turpināsim. Zani, kādas tev radās pārdomas pēc vārda, kas uzrunāja tevi šodien? Um, mans pārdomas par vārdiem uh, Jēzus lūdzās par saviem mācekļiem. Uh, es nezinu, kāpēc tikko sēdēju, klausījos uh, rītas pārdomas, un man bija tāda uh, vīzija galvā, tāds pilnīgi tāds attēls, ka vai, tie, nu, tas, vai būtu tāda situācija, ka Jēzus tagad uh, ir debesīs, un viņš lūdzās, tāpat kā viņš bija uz zemes, ka nevis viņš vienkārši uzklausa mūsu lūgšanas, bet uh, ka viņš pats lūdzās. Un, uh, man gribētos ticēt, ka tā tiešām ir, jo pēc šiem vārdiem, um, es nezinu, kāpēc man tā vienmēr ir, bet uh, es varu padalīties, ko es daru ikdienā vai... Uh, Uh, Jā, dalies mums patīk. uh, es nezinu, cik ilgi tas jau ir, bet uh, ir ļoti daudz cilvēku, kas man ir nodarījuši pāri, gan emocionāli, gan uh, ar vārdiem un darbiem un tā. Un, uh, man liekas, daudz teiktu, nu, kāpēc par viņiem domā? Aizmirsti viņus, izmet no prāta, nezinu, novēlu viņam kaut ko sliktu un uh, viss aiziet. Bet uh, es vienmēr lūdzos par viņiem. Es, uh, es vienmēr lūdzos, lai tas, ko viņi varbūt nodarīja man, lai viņiem tas nāk atpakaļ kaut kas labs. Un uh, es nekad neesmu ļoti turējis ļaunu uz viņiem. Un tagad izlasīju šos vārdus par to, ka Jēzus arī lūdzās par saviem mācekļiem, lai arī bija māceklis, kas viņu nodeva, lai arī bija mācekļi, kas sākumā neticēja, kas šaubījās un uh, kas noliedza Jēzu, tad, kad viņš uh, tika apcietināts. Un, uh, es nezinu, man liekas, tā ir tāda ļoti, nu, tas vienkārši rada tādu ļoti labu sajūtu, kad tu nevis domā par šo cilvēku kaut ko sliktu, bet tu viņam vienkārši sūti tās labās domas. Daudz saka, vienkārši sūti labās domas augšā. Un, man liekas, tieši domājot par šiem cilvēkiem, tas, pa, tas dara arī tevi tīrāku un ļoti, dod ļoti daudz bonusu tieši tev. Un par vārdiem es viņus sargāju un nosargāju – Mēs visi zinām, kas notiek Bībelē, kas notiek šajā Jēzus ceļā uz krustu, uz ticību, un mēs zinām, kas notiek ar mācekļiem tālāk, un šie vārdi, ka es viņus nosargāju, tas man liek, tas liek pacelties pašam, jo arī, arī šodien mēs ticam, un es, piemēram, es ticu, ka Dievs mani sargā, un varbūt man vajag ticēt vairāk, ka viņš mani nosargās. Paldies! Paldies! Ļoti, ļoti aizkustinošas pārdomas. Un uh, arī man bija līdzīgi, un es domāju par, eh, par šo te lūkšanu, par to, kā, kā Jēzus pacēlas acis uz debesīm, uh, lūdzās, lūdzās par saviem mācekļiem. Un, uh, un arī es aizdomājos par, uh, par, uh, par tādu, par lūkšanu uz augšu, jo uh, pierasts ir, kad mēs... Um, visbiežāk eh, lūdzamies eh, baznīcā, nu vai mājās eh, arī tie, kas, tie, kas mājās lūdzās, bet, bet arī vienalga, kur mēs esam, tā lūkšana ir tāda, tu sēdi, tev ir noliekta galva parasti, un tad viss ir tāds, nu tāds, tāds sakumpis un, un tāds tā kā uz iekšu, un, un tad es aizdomājos, ka tai lūkšanai, manai lūkšanai, Eh, vajadzētu būt eh, atvērtai un tiešām pacelt acis uz Dievu, pacelt acis uz debesīm, ehm, vispār paskatīties uz augšu un eh, jo citreiz arī ejot pa ielu var redzēt, ka cilvēki iet un viņi skatās tikai, kas notiek zem kājām, bet, bet nemaz neskatās uz priekšu un kur nu vēl vairāk neskatās, kas notiek augšā. Un, un tas ir tāds, man liekas, tāds pilnīgi stājas uh, un uh, sajūtu tāda atklāsme, atvēršanās, kad, uh, kad tu lūdzies ar skatu uz augšu, tu lūdzies ar uh, skatu nākotnē, un, uh, un arī tava sirds, viņa nav tāda, kad tu esi tāds sakumpis, un, uh, un viņa nav tāda noslēgta, bet viņa paceļot acis un, uh, un iztaisnojot muguru arī, arī sirds atverās, un, uh, un viņai pietur, pieplūst <laughs> vairāk skābekļi, un, un uh, arī tās lūkšanas uh, uz augšu iet... Uh, ja tādas, ehm, man liekas, eh, vērtīgākas. Tās bija manas pārdomas par šie vārdiem, un, ehm, un tad vēl man uzrunāja šī frāze, lai viņi būtu svēti patiesībā, un es atkal aizdomājos par to, kas, ehm, kas tad ir tā patiesība, un, eh, un jā, un, eh, un man brīvdienās bija bija tāda diskusija par, um, par vispār par, par reliģiju un par, uh, un par bībeli arī. Un, um, un mēs uh, diskutējām par tādu tā kā fanātisku ticību un, uh, un sapratām, kad, um, nu, kad ir ļoti grūti, tad, ja tu esi tāds fanātiski ticīgs, tad, tad tā sirsniņa ir, ir tāda ļoti noslēgta un, un kad nav tam, nav tāda īsta pamatojuma. Un uh, to mēs varam varbūt arī bieži redzēt, kad uh, kāda citu ticību pārstāvi nāk mums klāt uz ielas un, uh, un sāk kaut ko stāstīt, un tad, kad tu viņiem paprasi, nu, tā kā kaut kādu argumentu, tad saprot, ka, nu, cilvēks ir iemācījies to, ko viņš ir iemācījies, kāds ir uzrakstīts uz lapiņas, un viņš īsti nemāk pamatot, nu, tā kā, kāpēc tas ir tas, kā, nu, kāpēc viņš tic. Uh, Un, un tad, liekas, mum, mēs, kā katoļi, kā kristieši, esam svētīti ar to, kad, kad mums ir šī sajūta, mums ir šis pamatojums, un, un ka mēs zinām, kur ir tā patiesība un, un kur ir tas īstais. Un, jā, un tad, es domāju, nu, vienkārši ir jālūdzās par to vairāk, un jā. Tās ir mans pārdoms. Ar pārdomām vien nepietiek, mums ir eksplozīvajā evaņģēlijā arī trešais solis – kas ir pravietiskais norādījums, kad mēs apņemamies dzīvot eh, to, kas mūs eh, šodien druzinājas. Un eh, tas, ko Rīta raksta, kad viņas apņemšanās ir šajā laikā sagatavot sirdi, lai svinētu vasaras svētkus, arvien vairāk būt vienotai ar Jēzu, kas sūta mums svēto garu, un lai svētais gars dod mums vienotības garu un miera garu. Tās ir rītas pārdomas, Zani, kāds būs tava apņemšanās? Mana apņemšanās ir neaizmirst, nebūt pārāk slinkai lūkšanai, atcerēties par šo lūkšanu, ne tikai par citiem un par to, bet arī atcerēties lūgties par sevi, jo dažreiz mēs, es īpaši domāju par citiem un par kaut kādiem notikumiem, lai viss kārtībā, un es aizmirstu pat par sevi. Un tad tas tā tāda apņemšanās atcerēties arī par sevi. Ļoti svarīgi. <laughs> Eh, mana apņemšanās būs lūgties ar eh, skatu uz augšu un tiešām atvērt savu sirdi un, eh, un skatīties ar skatienu uz Dievu, ar to, kas ir debesīs, un, un veltīt viņam tās visas savas rūpes, kas, kas ir tiešām veltīt Dievam. Um, jā, tas šovakar no mums arī viss. Mēs gribam pateikt paldies um, klausītājiem par ziedojumiem, jo šis raidījums, tāpat kā visi citi rādījumi, arī Latvija raidījumi, var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Un mēs sakam milzīgi paldies par jūsu atbalstu un aicinam arī ziedot turpmāk, lai radio var pastāvēt. Un um, par uh, kustību par sanktitāti, tad um, mēs um, aicinam visus pie sevis ciemos, uh, Eh, uz eh, Repliks laukuma 3 eh, var meklēt mūsu Facebookā, kustība prosanktitāte vai mājaslapā prosanktitāte.lv pulkst 13. maijā, tā ir pirmdiena, pulkstens septiņos, pie mums ciemos būs jaunais priesteris Henriks un celebrēs svēto misi, tā kā tas ir ļoti īpaši, saņemt svētību no tikko iestiprināta priestera, tā kā droši var nākt pie mums ciemos pirmdien pulkstens septiņos. Um, jā. Tas eh, no mums arī viss, un eh, noslēgsim ar lūkšanu. Lai viņi ir viens, Jēzu, lai tā ir mūsu šodienas lūkšana, lai viņi ir viens, lai pasauli ticētu, ka tu esi Dieva dēls, lai viņi ir viens, lai tava baznīca spīd kā zvaigzne debesīs, lai viņi ir viens, lai mēs liecinātu par tavu mīlestību, lai viņi ir viens, lai mēs visi kļūtu par tavu ganāmpulku un par tavu baznīcu par tavu ģimeni. Āmen! Paldies, dārgie klausītāji, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signa un Zane. Un lai jums svētīgs vakars, un mēs tiekamies jau pēc nedēļas.